Uzvišeni plemeniti kazao u svojoj plemenitoj knjizi o vjernici, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačije osim kao muslimani zatim Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala koji nas je poživio i ponovo sakupio i odredio da nastavimo govoriti o njegovoj uzvišenoj vjeri, prvenstveno o njegovim tabareke wa ta'ala lijepim, lijepim menima i svojstvima koja proizilaze iz istih. Večeras, draga braćo i cijene sestre, govorit ćemo o jednom Allahom tabareke wa veličanstvenom imenu, ime koje nosi u sebi svojstvo koje svaki vjernik treba potvrditi i prihvatiti onako kako su prihvatili ili e, prve generacije muslimana, a to su naši selefi. Znači, večeras ćemo govoriti o Allahom te bareke vetala imenu En-Nur. U prijevodu značenja, možda bi više volio kroz predavanje da spominjemo Nur, nego prijevod znači na bosanski jezik. Možemo kazati znači svjetlost. Svjetlost. I vidjet ćemo šta su učinjaci kazali kada su pokušali u značenju, kada se odnosi na Allaha te bareke pojasniti. Vidjet ćemo šta kažu selefi, kako istinsko značenje ovoga imena. Jer oko ovoga imena ima puno pogrešnih stavova, puno pogrešnog tumačenja, kako ne dolikuje, kako ne priliči Allahu te bareke ve ta'ala. Zato je jako bitno da svaki musliman i muslimanka dobro, dobro nauče u treću vrstu tevhida, a to je da Allah Đelaluhu ima najljepša imena i savršena svojstva. Onaj koji ne potvrđuje Allahova lijepa imena savršena svojstva, a potvrđuje ove dvije prve vrste, znači tevhida, Allahovog rububijeta i ruhijeta, nije istinski vjernik, niti može biti vjenik, ko negira. Ili ko potvrdi prvu, a ne potvrdi drugu, isto tako. Zato je jako bitno znači da ovo večerašnje predavanje obratimo posebnu pažnju kako bi shvatili što bolje i na način kako su to shvatile prve generacije. Sama pomisao en nur ili ajet kuranski djela Đelešanu kaže Wallahu nuru samavati wal ard. I kada čovjek pomisli kakvo je sve značenje i čemu to značenje se može da vodi, mora znači da zastani i da pogleda kako su to selefi shvatili ovu, znači, odnosno, ovo veličanstveno te Tebare Kvetala ime i ono na što ukazuje ovo ime, to je svojstvo Allaha te bareke da je on svjetlost. Da je Allaha tebare kevetala svjetlost. Ovo veličanstveno Allaha te ime se spominje samo na jednom mjestu u Kur'anu. A Ibn im spominje iđma Selefa, znači do njegovog vakta i vremena, da su svi potvrđivali ovo Allahu te bare ime i smatrali da i ubrajali jedno od Allahovi lijepih imena, kao što je predaja po Tirmizije, od Velid ibn Muslima, sve ona dobro poznata, da kaže da niko nije negirao to ime. A ono se nalazi znači u redosledu pobrajanja i smatranja, znači ištihadom od strane Velida ibn Muslima da je to jedno od Allahovi Tebare Kvetala lijepih imena. Međutim, danas postoje mnogi koji se suprostavljaju i koji odbijaju i ne žele da prihvate da je u Allahu te bareke vetala ime iskreću, izvrću značenje istog. I to je jako, znači opasno. To smo atile. I ovo je jako bitna, znači, tema. Ja i nisam s razlogom prije, znači, htio pojašnjavati, odnosno ovo Allahu te bareke vetala ime. Pa smo ostavili sve za poslije, za poslije, pa izašla, hvala Allahu te bareke vetala knjiga o svojstvima, koja će olakšati svatanje ove treće vrste na našim prostorima, ljudima koji su neupućeni, koji nisu imali prilike da čitaju na tu temu. Nije što je djelo, znači to koje smo mi napisali, koje smo znači ovdje posvijetili da ljudi mogu čitati, već iz razloga što je jako bitno, a te literature nema. I ono što ima, vrlo, vrlo malo znači, vrlo malo se govori o tome. A ovo veličanstveno Allahu te barek ime enuri, i svojstvo koje proizilazi iz tog istog imena, nisam spominjao tamo i nisam ga navodio. Jer ćemo ga posebno brati ovdje. Znači, jako je bitno svati i ovo ime, zbog toga što postoje ljudi koji su muatile, a to su oni koji iskreću, izvrću i negiraju Allahova te bareke i svojstva i imena. U tu grupu spadaju oni koji općenito negiraju Allahova te barek tada sva imena i sva svojstva i oni koji potvrđuju imena negiraju svojstva i oni koji potvrđuju imena i određena svojstva, svi su oni muatile. Jer ne prihvataju šarijaske tekstove onako kako su prihvatile prve generacije. Međutim, što kaže Ibn te Rahmetullah Ali, kaže, čudno je, čudno je, da one stare džahmije, a kad kažemo džahmije, to su osnivači sekte, i njihovi imami vođe su potvrđivale ovo veličanstvo na Allahu te barek vetala ime En-Nur. Oni koji došli nakon njih su ga negirali, ali su oni potvrđivali. Isto je Hasan el-Ašari kojem se pripisuje sekta koja? Šarije. E, također potvrđuje Allahu te barek vetala ime pa kaže fe innehu nur. Uistinu on te bare vetala nur ali nije poput svjetla, znači ovo što mi možemo da primijetimo, svjetlo sunca, mjeseca, zvijezda i slično. I to je bit i suština da se zna kod Allahovi Tebare Kvetala osobina da kada potvrđujemo i kada govorimo o njegovim Tebare Kvetala osobinama, nikada ne smijemo pomisliti ili porediti Allahove Tebare Kvetala savršene osobine sa osobinama stvorenja. Allah Đele je uzvišen, veličanstven, o svi osobina manjkavosti, a on te bare kvetala sve drugo je stvoreno mimo njega. Kad kažemo sve drugo je stvoreno mimo njega, također znači spadaju i svojstva. Svojstva Allah vana nisu stvorena. To su njegove lične osobine ili osobine njegovih radnjih dijela koje čini kada on te bare kvetala hoće, koje su povezane sa njegovom, sa voljom. Ako hoće to uradi, ako neće to, to on subhanahu wa ta'ala ne uradi. I ovo svojstvo Allah te bareke vetala i osobina da je on svjetlost, da će našem ako voda pojasniti. Ibn Đari Rahmetullah Ali kaže za kuranski ajet Allahu nuru samavati wal ard da je Allah dželle dželaluhu svjetlost nebesa i zemlje. On tumači nur da je Allah subhanahu wa ta'ala el hadi, upućivač stanovnika nebesa i zemlje, i sva stvorenja se upućuju njegovim nurom. Odnosno sva stvorenja se e, štite također njegovim nurom od delaleta i zablude. Ibn Taymi Rahmetullah Ali kada govori, znači e, imam Taberi je velika umetar i bio je na akide ehli sunneta u ovom poglavlju. On je kazao Hadiji, da ne bi ko pogrešno shvatio da je on sad ovdje protumačio Allahovo te barek ime i svojstvo onim što ne dolikuje. Kaže Ibn je da je adet bio mufesira, da nekada kada komentarišu, kada tefsire određene znači ili ajete ili riječi ili i Allahova te barek imena, oni ukažu na ono na šta ajet ukazuje. A u pitu u suštini ne negiraju šta? svojstvo koje sadrži e, ta riječ ili ima Allah te bareke, te bareke ve ta'ala. Tako da ćemo vidjeti Ibn Kajim i ostali kažu, nema smetnje da Allah subhanahu wa ta'ala ima znači, i četiri značaja e, da je on te bareke ve ta'ala el hadi upućivač, ali u isto vrijeme da ima atribut i svojstvo koje njemu subhanahu wa ta'ala dolikuje i onako kako njemu subhanahu wa ta'ala priliči, kako kako mi, kako kako ću mi ne poznajemo. Znači, postoje i druga mišljenja gdje Ibn Đerir sam u svom, u svom tefsiru navodi, a i drugi učinjaci koji su pokušali pojasniti šta znači Allahu te barek ime Nur. Zatim drugu ili e, drugi tefsir koji prenosi Ibn Đerir kaže da je Allah te bareke ve taj koji upućuje njegovim svjetlom, njegovim nurom, nakon što je hadi. Zatim navodi mišljenje da Allah Đelešanu upravlja nebesima, nebesima i zemljom. Da je Allah subhanahu ta'ala svjetlost nebesa i zemlje. I druga znači mišljenja koja su prenešena, koja su prenešena od Selefa. Ibn Arab el Maliki navodi nekoliko bihtisar, znači u skraćenoj formi, mišljenja učinjaka šta su kazali za Allaho Tebare Kvetala ime An-Nur pa prije svega kaže da ima značenje El Hadi. Upućivač i ovaj kaul govor se pripisuje Ibn Abbasu, radi Allahu, radi Allahu. Zatim, Munawir, onaj koji osvjetljava nebesa i zemlju, onaj koji daje svjetlo nebesima, nebesima i zemlji. I ovaj govor je po kirajetu Ibn Mesuda. Vidjet ćemo znači, da postoji kirajet, da se uči tako. Zatim treće mišljenje muzejinu, da je on taj koji je ukrasio nebesa, nebesa i zemlju. Četvrte, četvrto mišljenje da je on vahir, očiti i jasni. Peto, da on posjedi osobinu svjetlosti. I šesto mišljenje, koje će biti najispravnije, da je on nur, da je Allah dželaluhu sam po sebi svjetlost. I mi ćemo kazati na što kazao učinjac. Ibn Rahmetullah Ali, kada govori, a govori na mnogim mjestima o svojim djelima, pa kaže svjetlost, nur, je jedna od Allahovi Tebare Kevetala savršenih osobina, iz kojeg ili iz koje je izvedeno Allahovo Tebare Kevetala ime En Nur. A mi smo govorili, odnosno nismo ovdje spominjali, spominjali smo u, serijalu, znači Allah Tebare Kevetala savršenim osobinama, da su imena izvedena iz Allahovi te bare Kevetala savršenih osobina i zato Allah ima mnogo više osobina nego, nego imena. Nego, nego imena. <clears throat> Zato Ibn Taymiye kaže u Akidu Vasitije, ovo je poglavlje opširno. Znači, ne samo neke osobine, a ovo je poglavlje, znači opširno. Mnogo, mnogo Allah Đelaluhu ima svoji, osobina. Zatim kaže Ibn Kaim Rahmetullah Ali, kaže, najbliži govor u tumačenju kuranskog ajeta Allahu nuru samawati wal ard, da je govor Ibn, Abbas, e, Ibn Mesuda radi Allahu anhu, gdje je kazao u poznatoj predaji, zaista kod vašeg gospodara ne postoji niti noć, niti dan. Zaista kod vašeg gospodara, gospodara ili uistinu kod vašeg gospodara ne postoji noć, niti dan. Pa kaže, nuru semavati val ard min nuri vađhi. U istinu, svjetlost nebesa i zemlje je osjaja njegovog veličanstvenog lica. Allahu I vidjet ćemo drugi ajte, odnosno hadisa koji kazuje na to. <clears throat> Ibn Kajim na drugom mjestu kaže, Rahmetullah svjetlost, nur, nur, svojstvo savršenstva. Suprotno tom svojstvu je svojstvo majkavosti. A Allah Đelešanu, ovo se govori, znači naš, a Allah Đelešanu se ne opisuje osim svojstva savršenstva. On se ne opisuje svojstva majkavosti. Pa zatim kaže, shodno navedenom ili tome, uzvišeni Allah Đelešanuhu je opisao sebe da je on en nur, da je on svjetlost. Jer je svojstvo savršenstva. Ah, ako možeš sjeti samo da je on, znači Allah te barek vetala en nur, svjetlost. Nakon toga kaže, opisao je svoju knjigu, knjigu, svoj govor, kelamu, da je nur, da je svjetlost. Pa kaže nakon toga, podario je svojim evlijama nur, a svojim neprijateljima tamu. Kako? Navodi kuranski ajde, Allah Đelešanu kaže, Allahu valiju ladine amenu. Juhriđuhum mina zulumati ile nur. Volazine keferu evlijauhum ut tagut. min mina nuri ila zulumati. U istinu je Allah zaštitnik i prijatelj vjernika. On vjernike, svoje vlije, izvodi iz tmina na svjetlo. A prijatelji i zaštitnici koga? Nevjernika. Oni koji ne vjeruju su taguti koji ih izvode sa svjetla na tmine ili u tmine. Zatim kaže, pogledajte dalje što kaže Mukaim. Zatim kaže nakon toga, Na sudnjem danu će se pojaviti vjerovjesnici i pojavit će se njihovi sedbenici. Svaki vjerovjesnik će imati dva svjetla, dva nura, a njihovi sljedbenici će imati po jedno svjetlo. Dok umet Muhammed alihi salatu wasalam, svaki pojedinac od umeta će imati dva svjetla. A vjerovjesnik Muhammed alihi salatu wasalam će imati svjetlosti koliko ima dlaka. Allahu Zatim kaže, on se ukazuje na vrijednost i savršenstvo svjetlosti. Zatim kaže, meleci su stvoreni od nura, pa su zbog toga najodobraniji i najvredniji. Allah Đelešanuhu koji daje nur, za nije preći da bude i sam nur. <laughs> Vidjet ćemo što je kazao poslije. Zatim hadis od Ebu Musa radijallahu kojeg nećemo u cijelosti citirati, nego ćemo uzeti samo eh, jedan dio gdje kaže poslanik sallallahu alihi vseleme, hijabuhu nur. Zastor veličanstvenog Allahovog lica i od svjetlosti. Kaže poslanik kalesla sallatu Buharija i Muslim bilježe, kada bi otkrio svoje lice Allah Đelešanu, znači kada bi se otkrio taj zastor, zbog vještavosti sjaja njegovog lica te bareke ve sva stvorenja bi bila spržena. Dokle god njegov pogled doseže, dokle doseže gospodaro pogled, mlatu udriku hulepsar, do njega pogledi naši ne mogu doprijeti. Vahuva judriku lepsar, a on sve znači vidi, njegov pogled do svega stvoreno doseže. Što znači sve što je stvoreno bilo bi sprženo, kada bi se taj zastor koji je od nura otkrio. <coughs> Allaha te bareke ta'ala Pa kaže Ibn Kajim Rahmetullah Ali, kada je svjetlo zastor hijjaba prepreka da se vidi uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, odnosno njegovo biće, onda nema nikakve sumnje da je svjetlost njegovog veličanstvenog lica daleko znači jača i veća od samog, od samog hijjaba njegov e, zastor ili hijab svijetli njegovim nurom. Znači u njegovim riječima kada gledamo stalno e, znači naglašava i potvrđuje osobinu nura da Allahu te barek pripada svjetlosti. Kaže, kada je svjetlost nebesa od sjaja njegovog lica, kako je rekao Ibn Mesud u predaji koji smo naveli, pa preče je da je svjetlo zastora koji je iznad nebesa kod znači da sja od njegovog sja, sjaja. Razumijete? Znači koji je iznad nebesa, iznad nebesa, preče je, znači da taj sjaj i taj nur, da je taj sjaj i nur dobro od Allahovog te bare kvetara nura. Pa kaže da li je moguće da zastor bude o svjetlosti onome koji nema i koji ne posjeduje svjetlost. Ne, nikako to nije moguće. Ovo je sve odgovor onima koji negiraju Allahu te bareke osobinu, osobinu nura i svjetlosti. Ibn Huzeyme u svom kitabu Tevhidu kaže obaviješten sam uh, ili došla do mene vijest da oni koji se pripisuju, koji se pripisuju šarijaskom znanju, da posjeduju znanje, da su učeni, a kaže koji ne razumiju ovo poglavlje, koliko je bilo učen njegovo vremena, nisu shvatali ovo poglavlje, koje znači gdje je pisao mnoge knjige i redove njima, Kaže da su sprečavali da se uči Allahu nuru samavati vol ardu. Nego Allahu nawara samavati vol ardu. Allah je, znači, osvijetlio nebesa i zemlju. Umjesto da me, obavezali su one koji čitaju uče Kur'an sa fethom. I tako da mijenja značenje. A ovo su zabranjivali, a ovo je ispravan kirajt isto. Nuru. Zbog čega? o njima odgovara. Na kraju nekim drugim dijelima e, je ukazano da su oni koji je on poslao izaslanike i prenijeli njegove riječi se povratili, hvala Bogu, od onoga na čemu su bili kada im Ibn Huzeyme iz argumente. Jer je pojenta, odnosno problem oni koji negiraju svojstva Allaha te bareke vetala što pokušavaju ta svojstva da da shvati na svojstven način. Odnosno, oni uvijek kada se spomene neko svojstvo, pomisle svojstvo stvorenja, pa kad to je nemoguće. Znači, jer u smislu, znači, dok on to e, pomišlja, dok to spominje, poistovjećuje svojstvo sa svojstvom stvorenja i odmah ga automatski negira i straha, znači da ne bi zapao u šta u tešbi, poistovjećivanja Allahovi te bareke od tala savršenja osobina sa svojstvima stvorenja, što je kufr, što je kufr, nevjerstvo. Pa znači bježeći iz jednog zapadnu u drugi dalalet. Dok ehli sunne ne potvrđuje znači na takav način da bi to poistovjetio, nego onako kako to Allahu dolikuje. Kakvoću niko ne poznaje. Kakvoću Allahu i subhanahu wa ta'ala niko ne poznaje. Kao što su kazali učinjaci kada ti džehmija dođe i kaže dobro ti tvrdiš za određenu osobinu da je Allah Đelešanu ima. Znači tvrdiš da je ona ta, da je, da je subhanahu Kakva je ona? Ti samo njemu kaže kakav je Allah. Pa kada ti kaže ne zna kako ću sad kakav je Allah? Kažeš mu ne znam nija kakva je osobina. A govoriti o Allahovim osobinama je poput govoriti o Allahom te bare kao je veličanstvenom biću. Nema razlike. Znači, mi spominjemo samo ono što je Allah Đelešan naveo u, u, svojoj plemenitoj knjizi i sunetu poslanika Allahu alihi Ne zalazimo u kakvoću. Niti je to, znači, ih kod učenjaka, selefa, zalazio i govorio neuzubila Allahova ruka poput ruke toga i toga. Kada znamo da je razlika kod stvorenja prisutna. Kod stvorenja su znači, prisutne razliku u njihovim tijelima. Pogledajte tijelo određenih životinja, kako se razlikuju. Da li je, znači, noga slona ista poput noge mrava? Razumijete? I u snazi, veličinu, samo je razlika. Pa Allah dželalu je preći da bude razlika između njegovih stvorenja i samoga lasu, Subhanahu wa ta'ala, mada njemu pripada najizvršeniji primjer. Poslanik alaih salatu u, svoj, znači u nekim od svojih dova je učio sljedeću dovu. A'udhu bi nuri vajhik. Utječem se svjetlu tvoga lica. Elazi ešrakat lehu zulumat. Pred kojim je nestalo tami zbog njegovog znači svjetla i nura. U drugom rivajetu stoji bi već hikel kerim, tvog plemenitog, znači, plemenitog lica. I ovo je jedan, znači, od hadisa koji ukazuju, koji ukazuju na svjetlost Allaha Tebareke, Tebareke ve Ta'ala. Ibn Taymi Rahmetullah Ali, kako smo kazali, navodi da su prve, znači, džehmije potvrđivale Allahu Tebareke ve Ta'ala ime Nur. Pogledajte, ima Mahmed kako je razgovarao sa jednom skupinom džehmija. Znači oni koji su potvrđivali Allahu e, te je tala ime en nur. Ali on htio znači skrenuti pažnju nešto drugo zbog onoga što oni potvrđuju. Vi znate da džehmije i oni koji slijede njihovo vjerovanje vjeruju da je Allah na svako mjesto. Znači ne postoji mjesto da Allah Đelešanu nije u tom mjestu. I što je kufrne vjerstvo po iđmavu znači selefa. Što jako znači opasna stvar i zato čovjek treba govoriti o ime selama kako bi oni koji nemaju znanja ili koji su zapali u šubhe novotara izašli na pravi put. Kaže Imam Ahmed, kazali smo džehmijama, a ovo je bio njegov red i odgovor džehmijama. Kaj kazali smo džehmijama koji smatraju da je Allah Đelešanu prisuta na svakom mjestu. Kažite nam značenje riječi Allaha Tebareke Kevetala znači traži oni tefsir kako su sve to razumjeli, znači Allah Đelešanuhu فَلَمَّا تَجَلَّا رَبُّهُ لِجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا Ovo je primjer iz Musa alaih sallatu wassalam, kada je tražio da vidi Allah subhanahu wa ta'ala. Pa kaže, kada se je gospodar ukazao brdu, obratite pažnju, kada se je gospodar ukazao brdu, Brdo se je pretvorilo u prašinu. Kaže ima Mahmed. Zašto se je gospodar okazao brdu ako je u isto vrijeme bio u brdu? Ovako su učinjaci onaj, ovaj, rješavali šube. Šta ćeš kazati na ovo? Da se najveći džehmija ne Bog, kako odgovoriti na ovakvu stvar? Nemoguće ali on kaže, kaže da je bio u brdu, kako vi smatrate, ne bi se otkrivao onome u kojem već postoji. Znači on odgovara njihovo, pa kaže, ali to zato što je Allah iznad Arša i ukazuje se kome on hoće. Kome on hoće. Allah Đelšan koji je iznad Arša ukazuje se kome on subhanahu wa ta'ala hoće a brdo nikada prije toga nije vidjelo Allaha Đelešanuhu. A kada se Allah Đelešanu kazao, ono nije moglo podnijeti, viđenje Allaha Subhanahu wa ta'ala. I ovo je dokaz da nije moguće u Dunjanku vidjeti Allaha golim okom. I ovo što ćemo navoditi, i i i svjetlost, sve, to su propisi koje Allah Đelešanu sada znači, odredio za Dunjaluk. Međutim, ahiret, ahiretski život i berzah i nakon svega toga, to je nešto drugo i na sudnjem danu ćemo vidjeti Allaha i Zato ova svjetlost nur, kako učinjaci kažu, ima nur, koja, e, svjetlost koja svijetla, ali ne prži. I ima svjetlost koja svijetla, ali prži. Sve živo sagorjeva. To je sva svjetlost hijjaba, Allaha te bareke kada bi otkrio. Međutim, na sudnjem danu Allah Đelešanu će stvoriti tijela omogućuje vjernicima da ga vide, da podnesu viđenje, viđenje Allaha te bareke Zatim kaže, kazali smo džehmijama, ovo je sad nama bitno zbog predavanja. Allah je nur, svjetlost. Pa su kazali da svakako Allah Đelešanu je apsolutna svjetlost. Znači potvrđuju. Kaže on, ali uzvišeni Đelešanu je kazao. Sa sljedeći ajte ovaj ajt ćemo navesti da je ovo znači ono što se pripisuje kao Allahu te bareke ve taala osobina njegovog njegovog zlata. Wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha. Tog dana, znači na sudjem danu kada Allah se bude spustio na mjesto, sada su to sve svojstva koja treba potvrđivati, spuštanje Allah lešanu, dolazak Allah Subhanahu ta'ala, na danu mahšara kada treba, znači da se presudi između, između robova. I zemlja će se svjetlošću tvoga gospodara, znači toga sjati, tog dana. Kada Allah Lešanu znači se spusti, kada dođe na sudnjem, na sudnjem danu. Od njegovog sjaja, od njegovog nura, min nuri rabbiha, Allah Đelešanu kaže. Pošto vi tvrdite da je Allah Đelešanu nur, Boga kako ono htio, znači ono okolo, da dođe do suštine. Vi tvrdite, potvrđujete da je Allah nur, svjetlost, jest. I zato je opasno, znači, kako oni potvrđuju, kako sufije tvrde za nur, to se onda dolazi da je Allah nama, da smo mi dio njega, dio nas. One e, e, ubjeđenja kajska koja su kufr, nevjerstvo. Kaže, vidimo da nas uzvišen Allah te bareke obavještava da on posjeduje svjetlost. Ovo su vama mama Ahmeda. Zato nam kažite a vi smatrate da je Allah Đelešanuhu na svakom mjestu. Da je Allah na svakom mjestu. A on u isto vrijeme posjeduje svjetlost. On je nur. Kako to da ne osvjetljava kuće u kojima je tama? Razumijete? I vidite značenje riječi, znači kada bi se hijab, zastor, kada bi ga Allah samo znači sklonio od sebe, sve živo bi spržio svjetlosti vještavosti i ljepoti njegovog lica. A oni tvrde neodobila da je Allah na svakom mjestu. Vi danas pogledajte tame koliko ima. Razumijete? Zato ta svojstva Allah Đelešan, njegova svjetlost, nije poput svjetlosti ovo što je Allah Đelešan stvorio. Allah kaže da je stvorio i sunce i mjesec. I sunce i mjesec imaju svoj sjaj koji je Allah Đelešanu dao. On stvara i noć i dan, i mijenja dana i noći. Sve to Allah Đelešan stvorio i sve to stvorenja a to nije Allah zat, to nije Allah biće, ni Allah Đelšanu se jedinio, niti unutar, unutar ovoga svijeta, nego on daleko visoko iznad svega toga, iznad, iznad Arša te bareke, te Pogledajte, pa kako, kaže, primjećujemo, znači danas, da su kuće u tami, da svjetla nema, a kad unesemo fenjer, svjetiljku, kaže, pojavi se nur, osvjetli se. A vi tvrdite da je na svakom mjestu, kako to ne blješti od njegovog te bareke nura. <clears throat> pa kaže nakon toga, tada ti postane sasvim jasno njihovo laganje ili njihovo znači iznošenje laži na te bareke vetala. Učenjaci kada su korili ove kategorije ljudi u svojstva nisu šedili riječi, nego su ukazivali i obraćali se za stvarni znači, značenje kako je pripada takvima. Šubha koju iznose znači muatle, novotari. Kažu Ako tvrdite, obraćaju se ehli sunetu, da je Allah Đelešan opisan svojstvom nura, svjetlosti, koja je stvarna njegova osobina, Allaha te bareke kaže to vas obavezuje na vjerovanje da mora uvijek u svijetu biti dan. Ne može doći do promjene dana i noći. <laughs> Znači, da laže on svjetlost i nur koji znači, daje i sjaj nebesa i zemlje, onda mora biti uvijek uvijek znači dan ne može doći do promjene dana, a mi to vidimo znači da nije to tako i mi to negiramo, ne prihvatamo to što vi tvrdite. Odgovor, kako su kazali učenjaci, jeste, jer oni džehmije i slični njima, kada ehli su ne potvrdi osobinu, oni odmah nazivaju mu Jer oni shvataju to da je to poisto poistovjećivanje svojstava sa svojstvima, eh, Allahovi svojstva sa svojstvima stvorenja. Odgovor da su to riječi mu Znači tako može tvrditi samo mušabih, ko poistovječi osobine. A ko su mušabih? Ko kaže Allahov nur i svjetlo je popus svjetlosti sunca. Razumijete? I taj nikad neće svat Allahov nur. Zato što on ima u glavi samo svjetlo sunca, svjetlo dana, mjeseca i zvijezda. I kad se kaže Allah ima nur i Allah je od, od svjetlosti, on zamisli samo svjetlost sunca, dana i slično. Što nikada, znači, ne smije to vjernik dozvoliti e, da pomisli, a znači o tim kamo da izgovori takve velike i krupne riječi. Allah kaže, leji se ke misli Niko nije kao on. Nije ovo je pravilo kod ehle suneta. Znači, niko nije kao on. Sve što vidiš od stvari koje Allah šan stvorio, pogledaj kosmos, pogodaj na Dunjaluk, pogledaj, znači, sve što vidiš, u stvorenja niko nije kao on te bare kevetala. A on sve čuje i sve zna. Sve čuje i sve zna. Ima i svojstvo sluha i svojstvo vida, ali znači nikada, ni u slučaju to svojstvo vida i sluha nije poput svojstva, poput svojstva stvorenja. Zatim učenjaci kada kažu i govori o svojstvu nura, kažu da nur dolazi znači, u četiri značenja. Prvo nur El Hadi, da je Allah Đelešanu onaj koji upućuje, upućivač na pravi put, izvodi ljude iz znači tmina na svjetlo i slična značaja koja smo govorili u Allahu te bareke imenu El Hadi. Zatim da ovo također ima i atribut koji se prepisuje Allahu subhanahu wa ta'ala, svojstvo poput svojstva i sluha i vida, svojstvo snage i moći, Poput ostalih osobina, znači da Allah Đelešanuhu posjeduje svjetlost. Da Allah posjeduje svjetlost. Treće značenje, da se nekada nur pripisuje kome? Pripisuje se Allahom Tebare Kvetala veličanstvenom plementom licu, a nekada njegovom veličanstvenom biću. Znači, nekada su došli tekstovi, kao što je došao tekst A'udhu bi nuri vajhik. Kao što je taj došao tekst. Kao što su došli drugi tekstovi koje smo, koje smo navodili, koje smo citirali. Kada se odnosi, znači, na e, svjetlost Allahovog te bareke vetala veličanstvenog lica. Međutim, isto tako su tekstovi došli koji ukazuju na Allahovo te bareke vetala veličanstveno biće, poput وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا I tog dana, znači na sudnjem danu, zemlja će se ispuniti svjetlošću gospodara tvoga. Razumijete? Znači, tog dana kada Allah šanse se pojavi, sva zemlja, sve će se ispuniti sa svjetlošću Allaha te bareke, te bareke Pa ovdje je došlo min nuri rabbiha. Zatim imamo hadis poslanika sallahu alihi vseleme gdje kaže, koji je vjerodostojan, kada je Allah stvorio stvorenja, stvorio je gdje? U tami. فَأَلْقَا عَلَيْهِمْ مِنْ نُورِهِ Pa je zatim prosuo na njih, prosuo na njih na stvorenja nešto od svog svjetla. Min nurihi. Pa koga je zadeslo svjetlo, ili ta svjetlost koja je Allah šanu prosuo na ta stvorenja, taj će biti upućen. Koga je mimo išla ta svjetlost, taj je ostao zablud. To je nakon, nakon znači stvaranja. I vidimo znači da ukazuje ovdje min nurihi, od Allahovog te bareke ve e, svjetla. Što svi ovi e, hadisi i kuranski ajte ukazuju da Allah Đelešanu posjeduje, posjeduje svjetlo, svjetlost. Ibn Kajib Rahmetullah Ali kaže uzviše nas obavještava da će zemlja na sudnjem danu zasijati njegovim sjajem. Pa kaže, taj sjaj i ta svjetlost je od njegovog, njegovog svjetla, njegovog nura što je znači, jako bitno, jako bitno se shvati da se, da se razumije. Imamo dovu koju je poslanik Ali Salatu selam učio noćnu namazu, kada ustane, znači odpočinje noćni namaz, govorio znači u uvodu Allahume lekel hamdu ente nuru semavati vel arde. Allahume tebi pripada gospodar sa hvala, Uistinu su ti svjetlost nebesa i zemlje. Znači, podugačak je hadis, nećemo ga stigati zbog vremena. <clears throat> Ovo su tekstovi šarijaski, znači, samo u kratkim crtama koji kazuju na značenje ovog veličanstvenog Allahu i Tebare Kvetala imena En-Nur. En-Nur koji su došli i Kur'anom i sunnetom. Kur'anom i sunnetom potvrđeno da Allah Đelešanu ima, znači, i posjedi ime Nur i da Allah Đelešanu posjedi osobinu svjetlosti. Plodovi koji proizilaze iz podijeljeno, znači pripisuje se Allahom te bareke licu, e, pripisuje se Allahom te bareke vetala biću. Prvi plod koji proizilazi iz poznaje a ovog Allahovog te bareke vetala veličanstvenog imena En-Nur, da je ajet u kojem je spomenuto Allahu nuru samavati val ard, da Allah svjetlost nebesa i zemlje, i primjer Meselu nurihi, u nastavku primjer njegovog svjetla, kažu, znači učenjaci, da Allah navodi ovdje primjer, primjer vjernika. Primjer vjernika i Allahovog tebare kevetana svjetla, ali od Meselu nurihi postoji tumačenje kod učenjaka da se misli na nur njegovog eh, njegova poslanika, njegova poslanika sallallahu da se eh, zamjenica vraća na Allaha subhanahu wa ta'ala i da se odnosi na, na vjernike. Da se odnosi na vjernike. Ovaj nur koji Allah Đelša navodi kao primjer u srcu vjernika u kuranskom ajetu suri nur 35. ajetu je nur koji Allah Đelešanu ulijeva u srce vjernika imana i Kur'ana. Znači Kur'an i iman koji ulijeva Allah Đelešanu u, u, u, srce, u srce vjernika. Zato je došlo nurun ala nur. Subhanu. Svjetlost, znači, Kur'ana na svjetlosti imana. Razumije? Nurun ala nur. Te dvije stvari, da te lađe ulije spoznaju Kur'ana i imana i da živiš tim životom, ah ti si spoznao najveličanstveniju spoznaju. Ono što će te, inša znači, odvesti dovesti do dženevskih do dženevski, eh, odaja gdje ćeš uživati vječno sa svima onima koji voliš, a koji budu na uputi, koji budu na uputi poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Zatim ovu vrstu znači spominjanja imana i Kur'ana Allah dželešanu spominje u određenim ajetima u Kur'anu. Allah šan kaže ve uhajna ruham emrina. I mi smo ti objavili, kaže Allah Đelešanu, ono što ti se objavljuje. Pa kaže nakon toga, ma kunta tedri mal kitabe I nisi znao prije toga šta je kitab, šta je Kur'an i šta je iman. Nisi imao spoznaj o tome. Pa kaže nakon toga Allah Đelešanuhu وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا jehdi. Ali smo mi učinili to sve nurom, svjetlošću koju upućuje i usmjerava. Znači Allah Đelešanu ovdje Kur'an i iman naziva, naziva znači, naziva nurom, svjetlom. jer onaj koji ne osjetio ovo svjetlo, a živi na dunjalu kahi, pa ko će mu dati drugi znači svjetlo? Odakle će mu doći svjetlo i nur? Ako ga znači ne bude uzimao i crpio gdje? Iz imana i Allahovi te barek vetala riječi, odnosno Allahovi te barek vetala Kur'ana. Zatim uzvišen je nazvao uputu i iman isto tako svjetlom. Uputu iman isto tako svjetlom. Allah šan kaže Ewa men kane mejten fa ahjejnahu wa lehu nuren jemši bihi. Zar je isti onaj koji je, kojeg smo mi znači oživjeli, koje smo dali život i koji, kojem smo također podali nur, jemši bejne nas. Zatim nakon toga što mu je Allah sve to podario, živio ga, podario mu nur, prolazi i hoda između, između ljudi. Poput onoga koji je u tminama džahilijeta. Nisu oni isti. Nikad taj ne može izaći. Znači, Allah Đelešanu ovdje uputu koji je ulio u srce vjernika i ima naziva također svjetlom. Svjetlom. I to je nur spoznaje, nur spoznaje Allaha te bareke njegovog puta i puta Muhameda sallallahu ve Zatim Allah je opisao svoga poslanika sallallahu alihi vseleme u Kur'anu da je nur. Allah kaže kad žaekum min Allahi nurum wa kitabum U istinu vam je došao od Allaha Đelešanuhu nur. Učenjaci kažu to je poslanik alaih sallatu A nakon toga wa kitabum i jasna knjiga svoju knjigu je nazvao jasno i to su pojašnjavali u imenu alate Tebare Kvetala koje je El Mubin i da je njegova knjiga isto tako Mubin. A ovdje vidimo da Allah Đelešanuhu naziva znači svoga poslanika Nurom. Da je poslanik Ali Islatu Veselam svjetlo. Onaj ko hoće da ovim tminama Dunjaluka dođe do cilja, a cilj je Allah Đelešanuhu i njegov džennet, ne može ići u minama, a da ne uzme svjetljiku. A svjetljika ovoga, znači puta, je poslanik alaih sallatu koji osvjetljava put do, do Allaha I ne postoji, znači, drugi put koji vodi Allah subhanahu wa znači mimo puta poslanika Muhameda sallallahu alihi Zatim pogledajte, poslanik alaih salatu je dovio, dovio u toku noći, na noći namazima, tražeći da Allaha Đelešan da mu podari, da mu podari nur svjetlost. Allahumma džal fi qalbi nura. To je poslanica sallallahu alejhi ve selleme Gospodaru moj, Allahu moj, učini u mom srcu svjetlo ili podari u mom srcu svjetlo. Wa fi basari nura. Mom pogledu također podari, podari svjetlo. Zatim nakon toga kaže wa an yemini nura, prije toga wa fi sam'i nura. I moj sluh o osvijetli. Podari mi svjetlo sa moje desne strane. Podari mi svjetlo sa moje, sa moje lijeve strane. I ispred mene, i iznad mene, i iza mene. Pa kaže, basme me sa svjetlom na kraju. Znači, e, pogledajte koliko je poslanik sallahu alijih vseleme tražio da Allaha Đelešanu da mu ukaže na tu svjetlost. <clears throat> Zatim kaže Allah Đelešanu وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ Ako me Allah ne ukaže na svjetlo, kome Allah ne podari svjetlo, nikada svjetla neće imati. Razumijete sa povezanost tog hadisa ove dove poslanika sallahu alihi vseleme kuranskog ajeta? Kome Allah ne podari svjetlo, taj nikada svjetlo neće imati. A poslanik alaih sallatu koji je bio nur, traži da Allaha Đelešanu da mu podari nur, znači i u njegovim postupcima, u njegovom vidu, u njegovom slugu, ispred, iza, sa svih strana, znači traži da Allaha bare barek svjetlost. Vidjet ćemo na sudnjem danu da Allah će nam podarti će vjernicima podariti svjetlost koja će, koja će ih pratiti. Zatim, Allah Đelešanu kaže jehdi Allahu li nurihi me ješa. Allah Đelešanu upućuje svojoj svjetlosti koga, koga on hoće. Na put istine, hidajet Allah Đelešanu i uputu daje kome on hoće. Upućuje na ovo svjetlo koga on te barek vetala hoće. Ako si odabran od ovolikog broja ljudi da si na uputi zahvaljuje Allahu subhanahu wa ta'ala, jer pogledajte koliko ih živi u ma koliko njih, znači dan ovdje da osjećaju neku svjetlost i vide, na, nisu na jasnoj uputi, nisu na onome što Allah Đelešanu ukazuje, našo, e, uh, šta pojašnjava. Taj, nur, ta svjetlost koja dolazi od Allaha Tebare Kvetala je nur imana, ispoznaje Allaha Tebare Kvetala, sljeđenje poslanika Muhameda, Muhameda sallallahu alihi sallam. Zatim Allah naziva svoju knjigu i opisuje svoju knjigu Kur'an da je nur, da je svjetlo. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعْهُ Allah Đelšanu ukazuje na vjernike, ko su istinski vjernici, pa kaže oni koji budu vjerovali u poslanika, ali salatu wasalam, pa ga znači pomogli, osnažili, ojačali. Za njegov sunnet se borili nakon, nakon smrti poslanika sallahu alihi wasallame وَاتَّبَعُوا i koji budu slijedili šta? Svjetlost koja se njemu objavljuje. A to je Kur'an. A učenjaci kažu ovdje ovaj nur وَاتَّبَعُوا nur alladhi unzile ili ona, o, i budu slijedili svjetlost koja je objavljena poslaniku alihi sallatu wasallam je svjetlost čega? Svjetlost Kur'ana i sunneta jer jedno i drugo je objavljeno poslaniku sallallahu alihi, sallallahu alihi wasallam. Znači, وَتَّبَعُ نُورَ الَّذِي مَاهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِهُونَ I ko bude, znači, slijedio ono sad će mi došao poslanik sallallahu alihi wasallam od svjetla Kur'ana i sunneta, to su ti koji će uspjeti. Pa kažu učinjaci, uspjeće i na Dunjaluku i na Ahiretu. Znači, ko bude slijedio i Kur'an i sunnet poslanika alaih sallatu wasalam, Allah naziva takve, opisuje, u istinu takvi će uspjeti. Uspjet će i na Dunjaluku i će na Ahiretu. Omer radi Al-Anhu u hadisu koji bilježi Buharija kaže nakon smrti poslanika sallallahu alejhi vi znate u prvom momentu da Omer nije znao šta govori, šta izgovara iz žalosti znači za poslanikom sallallahu alejhi pa je kazao, ko bude kazao da je poslanik mrtav, ja ću mu osjeći, mu glavu. Međutim, Islam, e, u ovoj predaji već, znači već on suprotan iskaz njegov od onoga što je tada kazao. Međutim, ovo su trenuci kada je već e, trebalo da se odredi ko će biti, ko biti halifa <clears throat> nakon smrti poslanika sallallahu alihi wasallam. Kaže, priželjkivao sam da Allaho poslanik sallallahu alihi wasallam toliko dugo živi <clears throat> da nas sve nas živi. To je priželjkivao Omer radijalanu. Znači da ne zadesi taj trenutak da poslanik preseli, da se vrati u te barek vetala, da nastaje život nakon e, znači mimo poslanika ali salatu wasalam, nego da toliko dugo živi da nas sve nas živi. Pa kaže <clears throat> nakon toga, pa ako je Muhammed ali salatu wasalam preselio, i ovdje potvrđuje, znači ako je umro, a uistinu je preselio, kaže ipak je ostavio među vama nešto, pa kaže kad žale bejna dhurikum nuren tehte dune bihi ostavio je između vas nur, svjetlo po kojem ćete biti upućeni ako se budete toga držali ovaj nur ovdje misli se na Kur'an ostavio je znači između vas Kur'an po kojem ćete biti upućeni ako se budete znači pridržavali, pridržavali Kur'ana. I vidimo znači da i Omer radi Allahu ukazuje na nur, da se odnosi na, la, na, Allahu te bareke knjigu Kur'an. Na kraju Allah je svoj vjerozakon opisao i nazvao nurom. Propis također nura. Vidimo danas koliko ljudi živi u džehlu, u tminama, da ovaj nur koji im Allah nudi, Znači putem poslanika ali kako svakako došla Allahova knjiga, propisi šarijatski, njegov vjerozakon, svi ahkami, sve što sadrži, znači Allahova Tebare Kvetala knjiga, to je nur. Ljudi to ostavljaju po strani i uzmaju nešto što je tmina, što su tmine, što je zabluda i što je daleko od Allahova bare Kvetala puta. Allah Đelšan kaže Inna enzalnahu, inna enzalna tevrate fiha huden wa nur. U istinu smo mi objavili u kojem je hudan wa nur, u kojem je uputa i svjetlo. Uputa i svjetlo. Znači, cijeli, e, cijeli Teurat koji je objavljen, on je bio uputa i svjetlo. A kazali smo prije toga da Allah Đelešanu opisuje svoju knjigu da je nur, da je svjetlo. Također, znači druga knjiga koja je objavljena kao Inžil, Fihi huden wa nur, Allah kaže. U Inđilu je također, znači šta, uputa i svjetlo. Sve knjige koje su objavljene od strane Laha te Kvetala su znači e, sama uputa i, samo svjetlo nur po kojem treba čovjek da vodi i da živi na, ovim, na ovim prostorima, znači dok je živ, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego znači u čitavom svijetu, gdje god da, da ga Allah Đelešanu stvori, gdje god da ga oživi, gdje god da mu udahne dušu, gdje god da se pojavi, treba da se pridržava i da slijedi ova dva svjetla, Kur'an i sunnet poslanika sallallahu alihi wasallam. Na kraju molim Allah Đelšanu da nam podari svjetlo, svjetlo u našim srcima, svjetlo u našim očima, svjetlo u našim ušima, našem sluhu, svjetlo ispred nas, svjetlo iza nas, s naše desne i lijeve strane i da nas obaspe, sve znači sa svjetlom. Molim Allah te tada da nas uputi na pravi put, da nas uči od onih koji su uistinu pravi, iskreni vjernici, Molimo Allah te bareke vetala da oprosti nama našim roditeljima, da uputi naše zalutali, da otvori naša srca ka uputi, da smiri naša srca na uputi, da nas učvrsti sve do dana dok ne susretnemo Allaha te bareke te bareke ve la